viralno. Slušali smo Maybe Again, single prvijenac riječke grupe Fana, a sada je vrijeme da konačno otkrijemo što je to viralno. Dobrodošli u prvo, dan, prvo izdanje emisije Viralno u kojoj pitamo naše studente što to oni misle o posljednjim trendovima. O kojem se to trendu radi ovoga tjedna doznaćemo kroz koju sekundu. Prethodnog tjedna tvrtka Apple predstavila je nove modele telefonskih uređaja i kao i svake godine podigla mnogo prašine. Razne ankete te liste sa prednostima i nedostacima popunile su gotovo sve portale i društvene mreže. Na pitanje je što o tome misle riječki studenti. U želji da saznam odgovor na to pitanje, popričala sam s dvije studentice. Poslušajmo što jedna od njih misli. Nedavno je predstavljen novi model tvrtke Apple. Što misliš o konstantnom izdavanju novih modela telefonskih uređaja? Svakako me iznenadilo kojom brzinom brendovi izbacuju nove mobitele i mislim da to ide u korak s vremenom u kojem živimo. Osjećaš li se primorano promijeniti svoj mobitel kako bi ostala u nekom svojevrsnom trendu? Ne, ne osjećam se i voljela bi da tako i ostane jer mislim da to nije poanta života pratiti trendove. Misliš li da ima puno studenata i mladih ljudi koji smatraju da biš trebao imati najnoviji model? Pa svakako ih ima. Poznajem puno ljudi i mladih i starih koji na neki način prate trend uzimajući novi mobitel kada izađe, ali se ne osjećam primorano to i ja raditi zato što svatko od nas ima pravo izbora, načina života kao i praćenja trendova i kupovanja mobitela i tako dalje. Po tvom mišljenju, jesu li konstantne promjene u svijetu tehnologije nešto pozitivno ili nešto negativno za društvo? Za društvo negativno. Možeš nam reći zašto? Mislim da nas to udaljava jedni od drugih, ali za vrijeme u kojem živimo to pozitivna stvar jer napredujemo. svakako jest da napredujemo, a sada je vrijeme da odemo na jednu glazbenu pauzu, slušamo BTS, Nicki Minaj i pjesmu Idol. Oh. Ovo su bili BTS i Idol, a sada nastavljamo sa emisijom Viralno. To jest vrijeme da poslušamo što druga studentica ima reći o ovoj temi. Što misliš o konstantnom izdavanju novih modela telefonskih uređaja? Mislim da je to jednostavno mamac za potrošače da troše, da ulažu u tu e, telefonsku industriju, mobitele, jer mislim da u godinu dana se ne mogu sad neke velike promjene dogoditi. Osjećaš li se primorano promijeniti svoj mobitel kako bi ostala u svojevrsnom trendu? Ne, mislim, dobro, ja imam mobitel koji je već star četiri godine i sad bi ga već trebala promijeniti jer ipak je dosta zastario za razliku od ovih novih modela, ali to da svake godine kupim novi mobitel, to nikako. Po tvojom mišljenju, jesu li konstantne promjene u svijetu tehnologije nešto pozitivno ili negativno? Pa svakako su pozitivno jer nam olakšavaju svakodnevni život i E, mnogo je novih načina komunikacije koji su puno brži i jednostavniji nego što su možda čak bili prije dvije godine i sve se to ubrzano događa, što je svakako pozitivno za nas. Tako da ako se znamo to na pravilni pozitivan način služiti se time, onda je to svakako pozitivno. Na neki način slažemo se najvjerojatnije svi sa mišljenjem i jedne i druge djevojke, ali svakako nova izdanja i tekako pomažu društvu da se razvije na bolje, no samo ako, kao što i sve drugo, koristimo u dobre svrhe i iz dobrih namjera. Došli smo do kraja prvog izdanja emisije Viralno. Što vi mislite o ovoj temi možete nam javiti na broj 210777 ili porukom na 091 To bi bilo sve od emisije Viralno, a sada vas ostavljam playlisti Andreasa. Viralno.